بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كما نتريكم نني موزي ذو القعده mwaka wa 1443 katika darsa kitabu ahadith al-akhlaq فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى tuendelea na حقوق العمال حكي za wafanyakazi na tulifikia قول المصنف حفظه الله قال وعن المقدام رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أطعمت نفسك فهو صدقة وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة حديثي يا المقدام رضي الله عنه توم صلى الله عليه وسلم وسيما ما أطعمت نفسك فهو صدقة كيلي أنتجديش نفسياكم شكولا لصداك بمعنى وأنكي وأنبلي الله سبحانه وتعالى أجر صدقة وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة na kile unachomlisha mke wako mtoto wako mfanyikazi wako pia ni sadaka waandikiwa ni sadaka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala أي إذا قصد بالنفقة عليهم طلب الثواب ikiwa akusudia katika kuwa kuwapa matumizi yao mke wake watoto wake mfanyikazi wake ikiwa nia yake ni kutafuta thawabu wahtasaba alajra 'inda Allah tabaraka wa ta'ala na akatarajia malipo kuwa kesho atahesabiwa na kupewa malipo yake mbele ya Allah fabihadhihi an-niyyati takunu sadaqa kwa hii nia yake nzuri hugeuka ikawa kile anachokisimamia nyumbani kwake ni sadaka ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى na hapa kuna umuhimu wa kuwa na nia bimaana ikiwa hakuweka nia ya sadaqa hatopata ajiri واما اذا لم تكن بنيه احتساب الاجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى ama ikiwa iwatoa lakini si kwa nia ya kutarajia malipo mbele ya Allah na thawabu fa innahu biha yasqutu alwajib wa tabra'u dhimma kwa kusimamia watu wake ule uwajibu wake wa kuwasimamia nafaka utakuwa umeanguka kwa hana lawama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini kupata thawabu ya sadaqa hatupata kwa sababu mpaka awe na nia ama nailu al-ajri wathawabi fala yakunu illa bihtisabi al-ajr ama kule kupata ajri na thawabu hakupatikani mpaka mtu awe afanye lile jambo akitarajia malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ولهذا جاء التصريح بهذا القيد في بعض الأحاديث صبوية هنا hili sharti limewekwa wazi likatajwa wazi katika baadhi ya hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam قال صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة مؤمن anapotoa kwa ajili ya watu wake wa nyumbani kile anachokitoa atarajia malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala basi itakuwa kokeeni sadaqa kwa atalipwa kama sadaqa أي يحتسبها عند الله تبارك وتعالى أجرا وثوابا أتوى وكو كترجيا بلي الله سبحانه وتعالى يسابق وتليب أجر وثواب فإذا أنفق على من تلزمه نفقتهم وهو يحتسب نفقته عند الله تبارك وتعالى كتبت له صدقة أثيب عليها ثواب المتصدقين kwa ukitoa mali yako kwa wale ambao ni wajibu juu yako kuwasimamia ambao ni watoto wako na mke wako pengine na mfanyikazi aliye chini yako na huku watarajia malipo kwa kile ulichokitoa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala basi utaandikiwa kuwa nini ni sadaqa utaandikiwa kuwa ulichokitoa ni sadaqa na utapata thawabu ya mwenye kutoa sadaka قوله ما أطعمت نفسك فهو صدقة وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة تأمل عظيم المن وواسع فضل الله تبارك وتعالى tizama fadla kunjufu zilioje za Allah subhanahu wa ta'ala kwa mja wake manna alayka bit'ami wa bilmali Allah subhanahu wa ta'ala amekufadhili wewe kwa kukupa chakula na mali ni yeye ndiye alikupa ni fadhila kutoka kwake ثم إذا أخذت طعاما تشتهيه وشرابا تحتاج إليه وطعمت وطعمته تحتسب أجره عند الله عز وجل كتب لك صدقة تؤجر فيها أجر المتصدقين يعني الله سبحانه وتعالى يندي أن يكوبا كile chakula akuruzuku yeye na mali pia akupa yeye kisha kile kile chakula unachokipenda tuseme kwa mfano umetoka nyumbani kwako umekwenda sokoni kifika sokoni ukaenda ukanunua chakula unachokipenda watamani nini natamani mchele ukanunua mchele aliyekupa riziki ile nani Allah jalla fi'ala natamani mchele leo natamani nile samaki ukaenda ukanunua jodari ukabeba ukifika nyumbani ukapika vizuri chakula unachokipenda pilau kama biriani si gani chochote kile umpika lakini nia yako hii sasa najitolea sadaka mwenyewe unafahamu ukakaa ukapiga mtele wako vizuri kabisa si ni wako mnunua mwenyewe Allah amekupa ile mali na kila kitu huku wala huku wapata nini thawabu huku wapata thawabu ya sadaka si wafahamu si mwingine wewe wala wewe wewe mwenyewe ma at'amta nafsaka fa huwa sadaqa mtume sallallahu alaihi wasallam kile ulichojilisha nafsi yako mwenyewe maadamu umenuia ni sadaka pia yaandikwa mbele ya Allah ni sadaka kwa unaponunua chakula hii nia ikaribishe katika moyo wako kuwa mimi nanunua hizi chapati na maharagwe naona sadaka kabisa kwa mwili wangu huku wala huku wapata thawabu eh kwani wewe ununua samaki nyinyi nyinyi wanafunzi mnunua chapati tuna maharagwe tumkenda hivi ya magadi kubwa ile unaweza kumwona mtu anunui anambia zvakarai mtu anunui kitu ambacho kina faida yeye kubwa sio bwana basi pia usisahau ni ya sadaka tia nia ya sadaka upate thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kumaanisha kuwa hii yaonyesha fadhila kubwa ya nani ya Allah subhanahu wa ta'ala na neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anayekupa anayekupa ile riziki kisha ile riziki yake alikupa wewe ukinuia sadaka wala mwenyewe wewe kwa nafsi yako waandikiwa thawabu subhanallah namna fadhila za Allah zilivyokunjufu lakini kwa sharti awe atanuia nini sadaqa ولهذا فالنية الصالحة شأنها عظيم وفيها بركة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى سويو نية نزوري جنب لكن كب ومنو نياك يكون بركة أكون أنا يجوي اسمك الله سبحانه وتعالى نية katika kila jambo hata katika طالب العلم نية ikiwa نزوري الله سبحانه وتعالى wa taala kusaidishia akufungulia na kusailishia katika kutafuta ilmu kwako safisha tu na ndio kaona wanaovioni wengi wakiandika vitabu vya hadithi hadithi ya kwanza wanaoanza nayo katika kuitaja nini innamal a'malu binniyat ili mwanafunzi ajisafishe mwanzo nia yake kwa nini yatafuta ilmu muhimu sana nia jambo lake kubwa فعندما ينوي العبد في أعماله ودخوله وخروجه وقيامه وقعوده وأكله وشربه ونومه وتعامله مع خدمه وعماله كل ذلك يحتسبه عند الله عز وجل فعندئذ تتبدل العادات إلى عبادات ويؤجر عليها العبد ويثاب sematizama أنا بتيانيا نزوري منادامه katika amali yake kuingia kwake na kutoka kwake kusimama kwake na kukaa kwake kula kwake kunwa kwake kulala kwake kuamiliana na wafanyikazi wake yote haya yatarajia malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hapa ile ada yabadilika kuwa ibada kulala kila mtu anahitaji kulala usiku utakulala ukanuia kuwa mimi nalala mapema ili nisimame qiyamul layl na ili nipate nashat salat alfajr nipate kwa jamaa kule kulala kwako pia walikuwa nini walikuwa thawabu na umelala walala na wewe waandikiwa thawabu waendelea kuandikiwa thawabu na hii ni fadhila kubwa Allah subhanahu wa ta'ala amewekea waja wake ومن المواقف الجميلة في إكرام الخادم والاهتمام بأمره قصة زواج ربيعة بن كعب خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم katika visito na visimamo vizuri vya kuonyesha namna gani kukirimiwa mfanyakazi kuna mfano mzuri katika kisa cha Rabia ibn Ka'b na kuoa kwake ركوع وربيعة عن ربيعة بن كعب الأسلم رضي الله عنه قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة رضي الله عنه alikuwa akimtumikia mtume sallallahu alaihi wasallam qala faqala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja akaniambia ya rabi'atu ala tatazawwaj ewe rabi'a hataki kuoa si uoe bwana oa bwana قال فقلت لا والله لا يا رسول الله لا والله يا رسول الله ما أريد أن أتزوج mimi sitaki kuoa ma indi ma yuqimu almar'a sina cha kumtosheleza mwanamke sina uwezo wa kumsimamia mwanamke wama uhibbu an yashghalani anka shay'un na mimi sitaki sipendelei kitu chochote kinishughulishe kutokamana na kukutumikia wewe ya rasul قال فاعرض عني mtume sallam basi akamwacha alipomjibu kwa jawabu hili mtume sallam akaachana naye ثم قال لي بعد ذلك بعد ya muda mtume sallam akamwambia tena يا ربيعة ألا تتزوج يا ربيعة يهوي بان قال فقلت لا والله يا رسول الله ما أريد أن أتزوج وما عندي ما يقيم المرأة وما أحب أن يشغلني عنك شيء جواب كما للموج كما في المتوم سلم مريزا للقنز فأعرض عني متوم سلام كان يواجهني na shughuli zangu au astaki kuwa قال ثم راجعت نفسي ثم كيشا nikajirudi nafsi yangu baada ya mara ya pili nikajirudi nafsi yangu فقلت والله يا رسول الله أنت أعلم بما يصلحني في الدنيا والآخرة كجيمبيا نكسيم والله يا رسول الله wewe ndio wajua maslahi yangu hapa duniani na kesho akhira wewe wajua maslahi yangu قال وانا اقول في نفسي نوكو من اجيambia nafsi yangu la in qala lithalitha la aqulanna na'am akiniambia tena mtume sallam utaki kuoa nitamwambia ndio nataka nitamjibu hivyo sasa mara ya tatu nitamwambia nataka kuoa sababu haiwezekani ameniuliza hivi isipokuwa yojua kuna maslaha ndani yake kwangu قال فقال للثالثة يا ربيعة ألا تتزوج مرة تاتم توصل مكان بيه ربيعة huoi wewe na sisi pia tuwauliza wanafunzi hamuoi nyinyi kaa tu hivi hivi tu namwambia mara ngapi mtu ana miaka ishirini na tano amekaa tizama tu hivi huoi wewe ha? kutoka una ndevu mpaka ndevu zimeshuka wewe vuta ndevu tu kikao vuta ndevu zako tu huku kijikuna kitwa uoi wewe tafuta njia bana uoe ushakuwa mtoto mtu mzima sasa waweza kujisimamia oa oh, usichelewe kisha utajuta utakulea watoto wako na ushakuwa mzee hmm. kuna wengine ukimwambia uoi mpaka njenge utakufa wewe bila kuoa na nilikwambia wanaoa wajinga ah maadamu ustirika una uwezo ule wa kukukimu kiasi kimaisha yako alhamdulillah tazawaj ya tazawaj takhafu min aish waogopa riziki ambayo Allah ashachukua dhamana la nas'aluka rizqan ha nahnu narzuquk hasa katika asri ambayo tuishi ya fitan fitna zimekuwa nyingi sana sana ajabu twaishi katika mshtama mtu kwenda katika uchafu ni sahari kuliko kuoa lazima muislamu ajiangalie nafsi yake kijana wa Kiislamu jichunge sana chunga sana ama sivyo waweza kuteleza mara moja sallallahu alaihi wasallam kwa maadamu na nafasi tawakkal si lazima uwe tajiri si lazima uwe tajiri kuwa na ndoa matajiri basi ikiwa kila anayeoa ni tajiri basi maskini wasingekuwa na wake kwa hivyo ili pia tuulize ala tatazawaj kama vile Mtume salama alayhi sahaba alipoulizwa mara ya tatu qala fakultu bala ya rasulullah murni bima shi'ta au bima ahbabta ndiyo ya rasulullah nataka niamrishe utakacho nielekeze utakapo mimi niko tayari قال انطلق إلى آل فلان إلى حي من الأنصار فيهم تراخي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم kwa mtume sana akamwambia nenda bwana kwa familia ya watu fulani akamwelekeza katika familia ya Kiansar nenda pale kawaambie mimi nimekutuma wakuozeshe waambie mimi nimekutuma wende kwao wakuozeshe فقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئكم السلام waambie mtume صلى الله عليه وسلم awafikishia nyinyi salamu awasalimia wayamurukum an tuzawiju rabi'ata fulanatan imra'atan minhu aywa iwaamrisha ni amri kutoka mtume mumuozeshe rabia mwanamke fulani huko kwenu muozesheni Rabia akajichukua polepole halafu ataitu nikawajia wale mabwana fakultu lahum dhalika nikawapa habari Mtume salama wasalimia awaambia muozeshe Rabia mwanamke fulani huko kwenu mniozeshe mimi Rabia muozeshe Rabia yani muniozeshe mimi nakuja hapa muniozeshe tena mwanamke fulani ametaja fulani katika wanawake wa familia yao qalu marhaban bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam kumkaribisha akaribishwa mtume sallallahu alaihi wasallam wa bi rasuli rasulillah sallallahu alaihi wasallam na yule aliyetumwa na mtume sallallahu alaihi wasallam pia tumkaribisha wallahi la yarji'u rasulu rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bihajatihi angalia waumini wa kisawasawa harudi yule aliyetumwa na mtume wa salam mpaka apate haja yake aliyoijilia hapa yani sasa hivi ndio tukuwezesha hivi saa hii basi nenda wajua binti soma ngoja kama miaka miwili hivi akishakuwa nyanya njoni sawa akishakuwa kinyanya njoni ite nimfanye mke wa nne watu wengine kichwa chao kibovu sana jambo la zawaji ngoja sasa yuko yuko college sasa wajua huyu tena basi waona ni fahari wajua huyu bwana ni msomi wajua hivi ah, wajua kupika ama ndo wale chapati zinaandikika sijui nini unaona chapati inaandikika Nike wajua maana yake inaungua hivi ndio uloletewa huyu upande wa kitabu mashaallah shika kalamu yajua nini ansoma mpaka university lakini ngoja hamri lipikwe utasema uweze kushindwa hii chapati ndogo ama ni hamri hili shindwa hii nini ampika apika ndo wao wapika kuangalia video kwenye YouTube mapishi bora angalia hivi kumbe ankosea badala ya samdi tuko gani pale badala hii ametia hii basi sukari imetiwa chumvi kisha ukiletewa hivi wapiga amri la chumvi ha kunani mke wangu hapa ah alikuwa anaangalia ile ninio alafu nikakosea takufaa nini wewe makalamu yako mengi kwa kuna watu wana tafriti katika hili jambo wallahi nafsi kubwa sana mtoto wa kike ashafika umri kwa hiyo aweza kuolewa pengine miaka ishirini ishirini na tano na bado mtu aweza kwenda kijana aliyeshika dini yake na kile kitu na akarudishwa والله المستعان قال فأكرموني وزوجوني وألطفوني وكنكريموا وكنيوزيش وكوا pole kwangu alhamdulillah Rabia akaozeshwa tizama namna gani mtume sallam alivyomshughulikia mfanyikazi wake mpaka akamwozesha hii ni fadhila kubwa sana iwe mtu ni akuhudumikia kisha ukamsimamia katika jambo la zawaji khairun adhim na wako mpaka leo watu khairi kama hao ambao wafanyikazi wao wasimamia katika jambo la zawaji kuozesha bali akampa na kile kitakachomsaidia katika kuanzilisha maisha yake ajira yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala ashahidi kuwa tuona muamala mzuri wa mtume sallam aliyokuwa nao na mfanyi kazi wake Rabia wallahu musta'an نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وإليك بارك الله فيكم